Assalomu alaykum hurmatli anglovchilar. Hindistonlik yozuvchi Safiyur Rahman Muborak Porining Payg'ambar alayhisalomning tarjimali Sherim buloqni o'qishni davomlashtiramiz. Mani Mustalaq jangi. Hijriyaning 6-yili Sha'ban. Bu urush garchi doirasi keng, mushaqqati ig'ir, lashkari o'rlashtirishi murakkab cho'ng urush bo'lmasa-mu, lekin musulmonlar jamiyatida davolg'ish va muqimsizlik paydo qilgan munofiqlarning sharmandachiliklarcha rasuvaligini oshkorlab musulmonlar jamiyatiga oliyjanoblik esillik va ifbat nomuslik fazilatlarni ato qilgan islom shariati ta'zir jinoiy ishlar chorasining yo'lga qo'yilishiga sabab bo'lgan voqealigi jiddiy jarayoni murakkab va ahamiyati zo'r bir urushdir Biz avval urushni qo'zg'ashning sababi va uning tafsili jarayonini so'zlab o'tgandan keyin jangda yuz bergan voqealarga nazar solaylik. Urushni qo'zg'ashning sababi Bani Mustaliq qabilasining boshlig'i Haris ibn Zirar butun qabiladikilarni, shuningdek boshqa qarindosh qabilalardan uni qo'llaydiganlarni birlashtirib, Madinaga hujum qilmoqchi bo'lib yetibdi degan xabar payg'ambar alayhi salatu vasallamga o'nglandi. Шуңа пайғамбар алейхиссалату вассалам бу хабарны иниқлаш үчүн Бурайда ибн Хасиб Аслами разияллаһу анхуны эватты. Бурайда разияллаһу анху уяга берип Арис ибн Зирар билан көрүштү ва ахвалны уккандан кийин кайтып келип пайғамбар алейхиссалату вассаламга маълум кылды. Буның билан пайғамбар алейхиссалату вассалам Бани Мусталақ халқы хақыдагы хабарның ҳақиқатан рас экенлиги жазм кылгандан кийин сахабаларга жиддий уктуруш чакырыгы чыгарып مشو آی شعبانның ikkinchi kuni Madinadan yo'lga chiqdi. Bu qitim burunqi urushlarga qatnashmagan bir bilik munofiqlarni qatnashdi. Madinada o'z o'rnida Zayd ibn Haris radhiyallohu anhu ni qoldirdi. Bir etishda Abu Zar radhiyallohu anhu ni, yana bir etilishda Sumayla ibn ابن radhiyallohu anhu ni qoldirgan deyilgan. Мушы әсінада Арыс ибн Зирар мұсылмалланың қошынның әхвалыны игілеш үшін бір пайлақчыны еветкен екен. Musulmanlar onu tutuvilib ölüm göküm kaldı. Haris ibn Zirar va uning odamlari payg'ambar salatu vesselamın qo'shin tatip kelganligini va paylaşçılıkı evatilgan odamning o'ldirilganligini anglab qattiq sarasım tushdi. Atrofdagi qabilalardan to'plangan yollanma qo'shin bir-birlab tarab ketishdi. Payg'ambar salatu vassalam Murais degan joyga yetib beruvdi. dushman jangovar holatga o'tib urushga tayyorlandi. Şoň Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın Müslümanların saplarını tüzüp uruşqa tayarlandı. Muacir Müslümanların alimi Abu Bakr raziyallahu anhuğa, Ensarlarının alimi Said ibn Ubada raziyallahu anhuğa tutquzuldu. İki taraf birdem oq etişip, bir-birge hayvi köstişdi. Arkadan Müslümanlar Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın buyruğu bilan taňla hujum qilib üstünlükni egiledi. Müşrikler mağlup olup nurgun adamlardan ayrıldı. payg'ambar alayhissalotu vassalam nurg'un ayollar balıla, to'gi va qo'ylarni g'animat oldi bu uruştu musulmonlar tarafından faqat birlik iş kaza kaldı. uni ansorlardan biri dushmanning odimi deb o'ylab o'ltirib qo'ygan edi yo'qirqilar tarixshunoslarning aytganlaridir ammo ibn qaym rahimullohni aytishicha yo'qirqi bayonotda xatolik bor ekan chunki bu uruşta ölüş o'ltirilish bo'lmagan payg'ambar alayhissalotu vassalam ularga bir suv bo'yida ushtimta hujum qo'zg'ablar xotin bola chaqalarini va mol mulk qo'ykalilarini g'animat olgan sahih hadisdimi payg'ambar alayhissalotu vassalam bani mustala xalqiga tuydirmayli hujum qo'zg'adi deyilgan asrlar ichida bani mustala qabilasining boshlig'i oris ibn zirarning qizi juvayriyami ba bo'lib u sobit ibn qays roziyallohu anhuga taqsim bo'lgan edi Sabit raziyallohu anhu uning bilan to'lam to'lab qutulishga xat chek bitishdi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam buni o'qib, uning zimmasidagi to'lamni ado qilib, uni amriga oldi. Bu nikohdan keyin musulmonlar bani mustalaq xalqini payg'ambar alayhisolatu vasallamning qaynona qaynota xuddi bojlari deyishib, musulmon bo'lgan 100 oylik kishini ozod qildi. Buning bilan Juvayriya radhiyallohu anhu o'z xalqiga nisbatan eng barakatli ayol bo'lib qoldi. Xo'sh, endi biz bu urushda yuz bergan voqealarga keladigan bo'lsak, bu voqealarning bosh qo'zg'uvchisi yanala nifoqning ximir turichi va munofiqlarning katibishi Abdulloh ibn Ubay ibn Salul va uning qo'lchimoqlari shaykillar bo'lg'ashqa, ularning musulmonlar jamiyatida paydo qilgan qudrat quluq va ig'vogarchilik jinoiy harakatlarini qisqacha tanishtirib o'tgandan keyin mushu voqeadagi tafsilotga o'tamiz. Munofiqlarning Bani Mustalaq jang'idan ilgirki maydonlarda o'ynagan roli Алдыңқы баплада мұнафықларның катыбеші Абдулла ибн Үбейнің islom diniga va musulmonlarga qarata qattiq o'chmanlik saqlab kelayotganligini bo'libmi payg'ambar alayhissalotu vassalomga qarata bak qattiq o'chmanlik qilganligini chunki madina tavasidagi avs va hazraj arablari abdulloh ibn ubayni o'zlariga oliy huquqli shoin shaqinmoqchi bo'lgan bo'lib uningga podshohlik toj kiydirish uchun uncha marvoyat to'playotgan bir paytda madinaga islom dini kirib xalqning ko'zini ochgan va ularni islom bayrog'i ostiga birlashtirib abdulloh ibn ubayni bo'g'isi shohliqdan mahrum qo'yganligini shunga u payg'ambar alayhissalotu vassalamni mening bo'g'isi shohliq huquqimni totib oldi deb qarab payg'ambarga yoshirin o'chmanlik saqlab yurganligini bir qancha yerda tilg'a ilib o'tgan edik uning bu xil o'chmanlik suiqasdi va geni adovatlik zaharxandiligi u yolg'ondan musulmon bo'lganligini jakkolashning oldi kaynida xeyli ko'p yerda oshkora bo'lib qolgan edi Bir qatim Payg'ambar alayhissalotu vassalam yovdiq eshakka minib Said ibn Ubada anhu ning kesilini ko'gili ketib etib, yo'l ustida bir so'rindan o'tdi. O so'rinda Abdulloh ibn Ubay muboyid. O Payg'ambar alayhissalomni ko'ribla chapinining peshi bilan eg'iz burnini etib, bizga azar bermanglar, dedi. Payg'ambar alayhissalotu vassalam to'xtab majlis ahliga Qur'on tilovat qilib berdi. U yanada biljirlab Sen bizden sorularımızga bundaq besip kenmey, uyunda oltırıp, bu gepini qishingga bağallağı etip bəgin, dedi. Mana bu Abdullah ibn Öbey degan munofiqning yolg'ondan musulmon bo'lganligini izhor qilishning oldingi qilmishi edi. Ammo u Badr urushidan keyin ko'rinishga musulmon bo'lganligini jakarlagan bo'lsa-mu, yanala Allohga, Allohning payg'ambariga va mu'min musulmonlarga dushmanlik qilishda qilchi bo'shashmadi. u davomliq musulmonlar jamiyatini parchalash va islom kalimasini xunuklashtirishni o'ylaydi islom dushmanlari bilan do'st tortishib eg'iz burun yarashadi ilgirki boblarda bayon qilganimizdek u bani qaynoqa yahudlarni bartaraf qilish ishig'imi chat kerib oldi shuningdek yana uhud urushida musulmonlar orasiga idivi davolg'ush va tabriqchilik selib ularning jangvorligini ojizlashtirib lashkari sepini parchalash uchun qilmagan eskiliklar qolmadi Bu munofiq qattiq hiyligar va aldamchi bo'lganlikdan u yolg'ondan musulmon bo'lganning atisidan boshlabla masjidi navaviyning mehrobida o'ltirib da, payg'ambar alayhissalotu vassalam har juma xutbaga chiqib munbarda o'ltirsa u munbarni yeniq berib haloyiq mana bu payg'ambar alayhissalotu vassalam ko'z oldimizda turibdi alloh sizlarni uning bilan hurmatildi va ulug'lidi shunga uni qo'llanglar u hozir sizlarga vaz nasihat qilib beradi obdan anglab itoat qilinglar deb qo'yib ondan o'ltiradi. Bira odamni kishilar orasida xijil qilmaslik payg'ambar alayhissalotu vassalamning isl axloqi jumlasidan bo'lg'achqa Rasululloh u o'ltirgandan keyin ondan o'rnidan turib juma xutbasini o'qiydi. Bu munofiqning eng sharmanda yeri shuki, u Uhud urushidan keyingi haftasidagi jumada oldingi haftasi texi musulmonlarga osiylik qilib, og'ir jinoyat o'tkazgan turg'uliq o'rnidan turib yana gelini qirib burunqi qayliplashgan so'zlarini demoqchi bo'lgan edi musulmonlar uning peshini tortib o'ltir allohning dushmani sen bu yerda turib so'z qilishga loyiq emas o'tgan hafta nimalarni qilmading dedi bu chog'da u o'rilganicha kishilarni gajgisidan otlab chiqib ketib azbiroy xudo go'yo man xato gap qilgandek man tag uning gapini qo'llayolsam deb ko'pchilikka ko'zlaridan zar yog'dirib sapni orlab chiqib ketdi ansorlardan bir kishi uningga masjid darvozasi oldida uchrab «Әй сені, бұ немі қығының, кәйніңге янғын, Расулулла саңа мәғбірәт тілісін» деген еді. О, маңа оның мәғбірәт тілішінің керегі йоқ, деп қойып кәйніге қармай кетіп қалды. Оның яны бәні нәзірі яғудылар білән бұрындың тартым дайты қойық бады кәлісі бар еді. Ularni musulmonlar muasiriga olgan kuni u musulmonlarga qarshi ular bilan til biriktirib agar yurtinglardan chiqirilsanglar biz cho'qim sizlar bilan birga chiqib ketamiz sizlarga urush ichilsa cho'qim sizlarga yordam qilamiz dedi shuningdek yana ahzab urushi mazgilida abdulloh ibn ubay va uning shoikillari mo'minlar orasida ziddiyat va fitna fasod urug'ini chechish va ularning dillarga qo'rqinch va vahima silishdek ig'vogarchilik qilmishlar bilan shug'ullandi so'ra ahsobdiki Ayni vaqtda munofiqlar va dillarda munofiqlik kesili bola Alloh va uning payg'ambari bizga quruq va'dalarni qilib tikan deyishyapti. Ayni vaqtda ulardan bir guruh odam, "Ey yasribliklar, bu yerda turmay qaytinglar" deyishdi. Ulardan yana bir guruh odam, "Bizning uylarimiz haqiqatan ochiqchilikda" deyishib, payg'ambardan ruxsat so'rashadi. Ularning uylari ochiqchilikda emas, ular faqat qaytishni o'ylaydi. Sura Ahzob 12-13 oyat degan oyatdan toki agar ittifoqdosh qo'shin qaytib kelsa, ular qirda arablarning, ya'ni qir arablarning yenida turib sizlarning xabaringlarni uqqach tinish yetishini orzu qiladi ular urush vaqtida oranglarda bo'lgan taqdirdimi qo'rqqanlikdan jangga riyo qilib onda sanda qatnashgan bo'ladi sura ahzab 20 oyatning bir qismi degan oyatlargacha bayon qilingan ahvollar ularning amaliyati edi lekin yahudilar munofiqlar va mushriklar islom dinining bu tavallikda shuncha tez g'olib o'ringa chiqib qilishi hargiz uning moddiy jihatga ustunligi قورال يرخلرنىڭ سەرخىللىقى ۋە قوشۇننىڭ سانىنىڭ كۆپ سۈپىتىنىڭ يۇقىرىلىقىدىن بولماستىن بەلكى ئۇنىڭدىكى بىردىن bir سەۋەب ئىسلامىي جەمئىيەت ۋە ئۇنىڭ ھەر bir ئەزاسى ئۆزلەشتۈرگەن ھەم بەخرىمان بولۇۋاتقان ئىمان ئېتىقاد ۋە مەنىۋى قىممەت قارىشى ئەخلاق قارىشى ۋە ئالىي ئۈلگە تىكلەش قارىشى بىلەن زىچ مۇناسىۋەتلىك ئىكەنلىكىنى obdan بىلەتتى ular yana islom dinidagi bu ortiqchiliklarning bosh manbasi va ashu go'zal axloq fazilatlarining amaliyotdagi eng oliy ulgusi Muhammad sallallohu alayhi va sallam ekanligini obdan biladi. Bo'libmi ular o'tgan 5 yil mobaynidagi jang maydonlarini aslagandan keyin bu dinni va uning e'tiqodchilarini qoral kuchi bilan yo'qotqilib bo'lmaydiganligini to'nib yetdi. shunga ular ашы maqsadi uchun ijtimoiy axloq va urf адат an'analarini әнләрне дәстәк кылып турып, бу динге каршы кәң күләмлек тәшвиқат, идеология siyosiy urushi qo'zg'ashni va bu urushning asosliq obyektini yanali payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning shaxsiyati qilishni qaror qilishdi ular bo'libmi madinaga yerlik bo'lganligi uchun musulmonlar bilan bemalol aralasha va ularning hissiyatini qo'zg'ab ig'vo tarqita olaydi shundoq bo'lg'achqa mazkur ta'tir tashviqot urushi vaziyatini mushu munofiqlar ustiga oldi va ularning bosh mas'uli yanali abdulloh ibn ubay ibn salul bo'ldi Şundaq, din düşmənlərinin bu planı Ahzab uruşidan keyin mu'minlərning onasi Zeynab binti Jahsh radhiyallohu anha, burunqi eri Zayd ibn Haris radhiyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning beqib olgan o'g'lidan ajrashib ketgandan keyin payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uni nikohiga olganda texmi roshan va gavdili ifodalandi. arablar an'anaviy urf odati bo'yicha beqib o'g'lini nasldan bo'lgan o'g'li bilan obma o'xshash ko'radi shun beqib o'g'lining nikohi elib qo'yayotgan xotinimi beqib olg'uchi kishi uchun cheksiz harom deb qaraladi payg'ambar alayhissalotu vassalam zaynab binti jahshi roziyallohu anhuni alloh taolaning farmoni bilan nikohiga ilib edi munofiqlar payg'ambar alayhissalotu vassalam ustidan fitna ig'vo tarqitib Onun xalq olam oldidagi yuzini tushirmoqchi bo'ldi va uning uchun bundoq ish ishni dastak qilib ko'tirib chiqdi. Birinchi, Rasulullohning bu ayoli uning 5-xotini bo'lib qoldi. Valanki Qur'oni Karimda bir erning 4dan ziyada xotinlik bo'lishiga ruxsat qilinmagan tursa, uningga qandoqsiga 5 xotinlik bo'lishga yo'l chiqib زینب Ikkinchi, Zaynab binti الله عنها anha uning اغلب o'g'li nikoyiga elib qo'yayotgan xotin tursa, biz arablarning an'anaviy urf odati bo'yicha uning bilan nikohlanish eng qabih gunoh kabir emasmi ular bu nurg'un ta'tir tashviqotlarni va so'z cho'chaklarni to'qib muhammad zaynabni u diqqatsiz turgan holatida ko'rib qilib uning nazokatli go'zal qomati va husn jamolidan xudini yo'qotib uningga oshiqi beqaror bo'lib qopti uning beqvogan o'g'li zayd ibn aris bu ahvolni uqib otish uchun ayolni qo'yib beribdi degandek razil afsonalarni o'ydirib tarqatdi Ular bu o'ydirma ig'voni shunda qattiq kuchab tarqatgan ekanki, uning qisman yomon ta'siri ba'zi imoni ojiz kishilarning ing'iga noyat cho'nqir singib ketdi. Hatto ba'zi tafsir va hadis kitoblarimi davrimizga qadar ashu yomon niyat bilan to'qib chiqarilgan o'ydirmadan xoli bo'lolmadi. Oxir Alloh taolo Qur'on Karimda ro'shan oyatlarni nozil qilib, kishilarning dillaridagi shak-shubi kasallarini davolaydigan shifoliq retseptlarni bayon qildi. Allah Taala bu xil fitni ig'vo va so'z cho'chaklarining noit keng doirada tarqalganini bayon qilib, sura Ahsobni tuvandagi oyat bilan boshildi. Ey payg'ambar, Allohga taqvodorlik qilishni davomlashtirgin. Kuffarlarga va munofiqlarga itoat qilmagin. Allah haqiqatan bandalarining amallarini bilib turg'uvchidir, ularning ishlarini hikmat bilan boshqarguvchidir. Sura Ahzob 1-oyat. Xoş, yuqorqala мусулмонлар o'ttirisidagi 200 yuzlimichi хоин munofiqlarning бани Mustalaq urushidan ilgirki buzg'unchilik қилмишларининг yengillaridir. Пайғамбар алайҳиссалоту вассалом бу yo'lsizliklarning ҳаммасига сабр ва keng qursaqlik bilan muomala qilib o'tkazib yetib kelgan edi. Kang musulmonlar jamoatga bularning sharridan аман pahas bo'lib turadi yoki tishini tishlab o'zini besib oladi. Bu munofiqlar alloh taoloning tuvandagi kalomining mazmuni bo'yicha hammaga ma'lumliq munofiqlardan bo'lib kelgan edi ular o'zlarining har yili bir qitim yoki ikki qitim sinildiganligini ya'ni ular to'g'risida vahiy nozil bo'lib sirlarining fosh qilindiganligini bilmamdi ondin ular tavba qilmaydi ya'ni nifaqdan qaytmaydi ibratmi olmaydi sura tavba bir yuz yigirma oltinchi oyat munofiqlarning bani mustalaq jangida o'ynagan roli Bani mustalaq urushi yurishiga munofiqlar Alloh taolo aytgandek agar ular sizlar bilan birlikda chiqqan bo'lsa oranglarda faqat fitna fasadni kuchaytiradi oranglarga bo'lginchilik selish uchun cho'qim suxanchilik bilan shug'ullanadi sura tavba 47 oyatning bir qismi ular shu maqsadda musulmonlar safiga qo'shilib birga chiqqan edi ular bu urush jarayonida o'zlarining zarlik sesiq nafaslarini chechishgan bundoq ishga yo'l topdi Natijada ular musulmonlarning ikki qismida ig'ir davolash paydo qildi va payg'ambar alayhissalotu vasallamning obraziga ig'irchilik ib keldi. Munofiqlarning Madinaga qaytsaq, eng aziz odam Abdulloh ibn Ubay va munofiqlar o'zlarini demakchi. Eng qor odamni payg'ambar alayhissalotu vasallamni va mu'minlarni Madinadan chiqarib yetdi deganlik. Payg'ambar alayhissalotu vasallam jang oyoqlashgandan keyinmi texeche muraisi suning nomi bo'yidan ayrilmagan edi qo'shinning suv to'shig'uvchilari kelib ketib jiddiy suv to'shiyotadi suv to'shig'uvchilar ichida umar ibn xattob roziyallohu anhuning jahchaul g'ibfari ismli bir xizmatkar bor bo'lib u sinan ibn vabril juhani bilan navbat talashib urushib qoldi natijada sinanul juhani ansari bo'lsang kel deb tovladi jahjah muhojir bo'lsang kel deb yordamga odam chaqirdi Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam buni anglab, jaholiyatchi tarafbozlik da'volarini yana ko'tarib chiqamsizlar, u suvni to'kib yetinglar, u sesiqkan dedi. Abdullah ibn Ubay bu jidal majroning tafsilotini anglab xafa bo'lib, bir to'p Hazrajlik kishilar oldida ularning ichida imonli yigit Zayd ibn Arqam radhiyallohu anhu mubayid. Ular muhojirlarni demakchi Shunda qildimi tehi? Biz ularni yurtimizga tushirdik, uy makonlarimizga boshildik. hamda ular bizni urg'idek bo'ptimi yaxshiligi yomonlik degan shu azbiroy xudo biz madinaga qaytib borgan omon ularni madinadan cho'qim quvlab chiqirmiz dedi ondin yana atrofidagilarga tap qilib bu xo'rliqning hammasiga o'zinglar sababchi ularni yurtinglarga tushirdinglar mollaringlarni tang bo'lishdinglar Қасам qilmanki ularga hech narsa bermagan bo'lsanglar albatta boshqa yerlarga ketishyapti dedi zayd ibn arqam roziyallohu anhu bu gapni tog'izga aytdi tog'iz kelib payg'ambar alayhissalotu vassalamni vaqflantirdi bu chog'da payg'ambar alayhissalotu vassalamdan endi umar ibn hattob roziyallohu anhu muboy edi u buni anglab ey rasululloh abbod ibn beshirni buyrug'in u munofiqni yig'ishtirvatsin degan edi payg'ambar alayhissalotu vassalam kishilar so'z tarqitib muhammad o'z odamlarini o'ltirayotibdi desa qandoq bo'ladi ey umar hargiz unda qilib bo'lmaydi lekin sen darhol qo'zg'ilish buyrug'i e'lon qilgin dedi Bu odatda yo'l yurish noiti beab vaqt edi. Farmonga asosan qo'shin noilaj yo'lga chiqdi. Bu chaqda Usayd ibn Zubayr radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalatu vassalamning oldiga kelib salom berdi va va uningdan bunda g'ayri vaqtda otilnish buyrug'i berishning sababini so'rgan edi. Payg'ambar alayhissalatu vassalam sen hilqi jamiyatda shangning nima deganligini uqmadingmi? dedi. Usayd radhiyallohu anhu u nima debdi? dedi. Payg'ambar alayhissalatu vassalam o madinaga qaytganda qora odam ya'ni muojirlarni qattiq qo'g'lab chiqirman debdig'u dedi usayd roziyallohu anhu ey rasululloh balki xohlasang madinadan uni sen qo'g'lab chiqara olasan alloh bilan qasam u haqiqatan xor zabondir sen azizdursan dedi ondan yana ey rasululloh uning chiroyliqcha illiq muomala qilgin man qasam qilamanki uning odamlari uning shohliq toji kiygizish uchun uncha marvay tizayotganda alloh bizga seni keltirib berdi u hozir seni bo'g'isi shohlig'imni tortib oldi deb tatur qarab yotidi dedi shuning bilan payg'ambar alayhissalotu vassalam qo'shin bilan billa shu kuni butun bir kun va kechasi to'xtamay yo'l yurdi hatto ertasi kun ko'tarilgandan keyin bir manzilga tushganda qo'shin ondan jimjit uyquga ketdi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bundoq qilishi kishilarga bekor parang selishga o'rin bermaslik uchun edi ammo abdulloh ibn ubay o'z gibining zayd ibn arqam roziyallohu anhu orqali payg'ambar alayhissalotu vassalomga olinib qolganligini uqib uning oldiga keldi va mundoq gaplarni qilg'uvchi bo'lmadim hatto ko'nglimgami keltirmadim deb allohni orig'i silib qasam ichdi uning bilan birga kelgan ansarlar ey rasululloh zayd ibn arqam kichik go'dak bola uning gapini yaxshi anglayolmay xato tushunib qolgan bo'lishi mumkin deb uning qasimini quvvatildi Шының білін пайғамбар алейхиссалату вассалам Абдулла ibn ubayning gapiga ma'qul bo'lib uning өзірсіні qabul qildi Zeyd ibn Arqam raziyallahu anhu mundaq deydi. Bu çağda mənə yetməyən oy xiyallar yetib eğirğan besib aldı. Hətta öydümü çıxmadım. Şu halətdə Allah Taala ular Rasulullahın yeniki kişilərini təminləmanglar, ular tarab keçsin deydi. Sürə Munafiqun 7-ci ayətinin bir qismigəcə və ular yəni munafiqlar Mədinəyə qayıtsaq, ən əziz adam, yəni Abdullah ibn Öbey və munafiqlar özlərini deməkdir. eng qor odamni yana payg'ambar alayhissalotu vassalamni mo'minlarni demakchi madindan chiqarib yetadi deyishdi sura munofiqun sakkizinchi oyatning bir qismi degan oyatlar nozil bo'ldi shua man payg'ambar alayhissalotu vassalam manga odam evatib yuqorqi oyatlarni tilovat qilib berib alloh seninkini rostga chiqadi dedi oysha roziyallohu anhoga choplangan tuhmat Bani Mustalaq urushi jarayonida yana Oyisha radhiyallohu anhoga tuhmat chaplash voqeasi yuz berdi. Voqeaning tafsiloti mundaq edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu urushni chektashlash orqali ayollardan Oyisha binti Abu Bakr radhiyallohu anhumani billa elib chiqqan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam buning oldida shunday qiladi. Qo'shin urushdan qaytib kelib etib, bir joyda kechilik qo'nalg'iga tushgan edi. Hazrat Oyisha radhiyallohu anha ada ado qilish uchun çıkıp chiqib qaytishida hamshirisidan oriyat ağan bir munchiqini yitirib qo'ydi shuning bilan u darhol hiliqi munchiqni izlashga kirishib ketdi bir chog'da uning Allah'a gelip, kelib raziyallahu roziyallohu anhoni kajudi deb o'ylab kajuni arttı da, qo'shin bilan yürüp ketdi hazrati Ayşe roziyallohu anha yenik bo'lg'achqa içi ichida bor yo'qligi kajuni ko'targuvchilarning xiyoliga kelmagan edi Чүнки او разияллаһу анха у чагларда тәг кичик, яңгил кыз булып, эгырлыгы мәлім болмаган иде. Оның үстіге оның кәжуесіні бір қанчы кіші әм қан болып көтірген болғашқа, оның هیچ енікліге еш میگنید. نواده اون بریا که اشک آدم ішкі باسیده البته بلگل де, شوند قلب آیشه رضی الله Айша разияллаһу تیپ خوشنش کن جاگ که گنده خوشنن қошынның сайысымы көрінмеді. Шуңа у уланы пат пұрсетті чоқым іздеп келеді ғо деп ойлап, қошын түшкен жайды олтырып тұрды. Аллах Таала өз ішіға аман ғалып тұр ке, о әрші ала үстеді ішланы қалығаншы тәсәрріп вә тәдбір қығочыдыр. Айша разияллаху анха олтырып-олтырып бір жағды көзі ұйқығы кетті. O taki Safvan ibn Muattal raziyallahu anhu'nun biz albatta Allohning igdorchiligimiz, ya'ni Allohning bandalarimiz, cho'qim Allohning dargohiga qaytimiz. Sura Baqara 156-oyat Rasulullohning ayolig'i bu degan ovoz bilan tang uyg'ondi. Safvan ibn Mu'attal radhiyallohu anhu oldingi manzilda uxlab qilib keyinroq uyg'onib, qo'shinning keyindan yetib kelgan edi. U Oyisha radhiyallohu anhani mastura bo'lishning oldida ko'rgan bo'lg'ashqa, yiroqdan bir ko'rib tonib oldi. Ondan to'gisini cho'ktirib, Oyisha radhiyallohu anhaga ishorat qildi. Safvan radhiyallohu anhu Oyisha radhiyallohu anhaga bir eg'izmi gap qilmadi. Шының білән Айша разияллаху anha Сафванның төгісіге мінді. Сафван разияллаху анха төгісіні етләп yol раван болды. Ақыр bir чағда қошынның кейінден етіп келді. Bu чағда қошын түшлік дәм еліскі қойы edi. еді. Көпчілік әхвалыны көріп аңтан қылышты. Бейпак кішілі әр қайсы өз алдығы ек қылышты вә иғызғы кәгенні жөйледі. Дәл бұл чағда пәскеш мәлон Абдулла ибн Өбәйнің көңілі көксі яйрап, гүл қақалары ечіліп кетті. munofiqlikning va hasadxo'rlikning bus buxorlarini kang kushadi chiqirib qo'shinning sap havosini bulg'avatdi va badnomni ko'zi ko'rgandek to'qib birga o'nni qo'shib yeyishga boshladi uning shaykalari tuhmatga oid gap so'zlarni to'qib yetkazib uni xom material bilan ta'minlab uningga yaxshichaq bo'lishga boshladi qo'shin madinaga yetib kelgandan keyin ular bu yolg'on yovdoq so'z cho'chaklarni madinaga purkatkaziyotdi payg'ambar alayhissalotu vassalam o'zini tutib olib sabr qilib bir qancha kunni o'tkazdi ondan keyin vahiy to'xtab qolg'achqa sahobalardan bir qancha kishiga oyishadan ayrilib ketish to'g'risida maslahat soldi ali roziyallohu anhu unindan ayrilib ketib boshqadan o'ylinishga gap agitvoraq maslahat berdi ammo ochiq ichib demadi Osama raziyallahu anhu va boshqalar uni amirda saqlaverishni, dushmanning ig'vosiga quloq solmaslikni aytdi. Shuning bilan payg'ambar alayhisolatu vasallam minbarga chiqib so'z qilib, Абдулла ибн Үбәй қатарлықларының пайғамбар алейхиссалату вассаламның аилесіге бәтнам чаплашты неме асасы балығыны сүрішті қылдығанлығыны айтты. Бұл чағда Усайд ибн Хузайр Әуіз қабилесінің башлығы разияллаху анху өзінің Абдулла ибн Үбәйні өлтіріп етіш ойы балығыны айтты. Бұны аңлап Саид ибн Убада разияллаху анху Абдулла ибн Үбәйнің қабилесі болған Хазрат қабилесінің башлығының тарапбазлығы тұтып, ikkalan takallashib qilib, bu chog'da payg'ambar alayhisolatu vassalam minbardan tushib ikki tarafga oy berib ularni jim qildi va o'zimi jim bo'lib o'jir silkirib ketdi oysha roziyallohu anhu safardan qaytib kelibla og'rib yetib qolgan edi uning kesilib bir oygacha so'zildi u bu jarayonda payg'ambar alayhissalotu vassalomning uningga ilgari kasal bo'lib yetib qolgan chog'larida ko'rsatadigan kuyinish va esdoshliqlarning so'slashib qolganligini bayqagandan boshqa uning ustida jamiyatda tarqalgan badnom va so'z cho'chaklardan qilich xabarsiz edi Ayşe raziyallohu anha biroz yaxshilanib o'rnidan turg'udek bo'lib edi. Bir kechasi Mustaq ibn Usasaning onasi Ummu Mustaq raziyallohu anhaning hamrohligida sirtqa hojatga chiqdi. U yerda Ummu Mustaq raziyallohu anha o'z kiyimiga putlashib yiqilib tushib, o'g'liga duoibat qilgan edi. Ayşe raziyallohu anha uning o'z o'g'liga o'rinsiz duoibat qilganligiga norozi bo'lib, uningdan sababini so'rdi. U ularning qilib yurgan gaplarini anglamadingmi? dedi va Oyisha radhiyallohu anhaga ahvolni so'zlab berdi. Shuning bilan Oyisha radhiyallohu anha adsi atigan uyga qaytib, ota-onasidan ahvolni aniqroq o'qish uchun payg'ambar salatu vasallamdan oilasiga berib kelishga ruxsat so'radi va ota-onasinikiga berib ahvolni uqtida bulduqlab yig'lashga boshladi. U shu kuni va adsi ikki kecha ko'z yummay yig'lab chiqdi. Hatto u yig'laverib o'z-o'zidan ansirab qoldi. Айша разияллаһу анһаның ахвалы әнә шунда қайгы әлем илкиде өтүп аткан күнләрнең бердә Пайгамбар алейхиссалату вассалам уни йоқлап берип, уның yendi олтырып тәшәһһүд, хәмде sana ва шаһадат оқыды ва ey Айша, сән тогырлык төрлек өсек сүзләрне аңладым. Әгәр сән bu иштен пак булсаң, Алла seni чоқым ахлайды. Әгәр гуманлык булсаң, тәвбе кылгын. Инсан гунайны тоныса ва тәвбе кылса, Алла гунайны мәгъфират кылады dedi. gap mushu yerga kelganda oysha roziyallohu anhuni yig'isi to'xtab payg'ambar alayhissalotu vassalamga mani uchun javob beringlar degandek qilib ota onasiga qardi oysha roziyallohu anhaning ota onisimi nima deyishni bilolmay ting'irqab qilishdi bu chog'da oysha roziyallohu anha bu so'zlarga sizlar shu qadar ishonisizlarki agar man mangni man pok desammu mening poklig'imni olloh biladi sizlar so'zimga ishonmaysizlar Allah bilidu ki, mən pak durub bu töhmətlərini üstümgə alsam çoxum işinizlə. Allah bilən qəsəm ki, mən öz-özümgə təsəlli biriş üçün Yaqub əleyhissalamın mən fəqət çiraylıq təsəvvür qılımən. Silənin bu şu yalğan sözlərinlərini kötürüşümgə Allah mədədkardır. Sürü Yusuf 18-ci ayətinin bir qismi degen sözdən başqa söz tapamayman dəblə öyrülüb uyağı qarab yetib aldı. Дәл шу дақиқада пайғамбар алейхиссалату вассаламга вахи назил bo'lishga boshlandi va birdamdan keyin uningdan vahiy surib ko'tarilib, chiroyida kulki paydo bo'ldi va "Ey Oyisha, xush xabar, Alloh seni oqladi, bilginki, Alloh seni oqladi" dedi. Buni anglab Oyisha radhiyallohu anha ning onasi uningga tura o'rningdan turib rasulullohga rahmat etqin degan edi oysha roziyallohu anha o'zining poklig'ini noz qilib va payg'ambar alayhissalotu vassalomni uni chin qalbidan so'ydiganligiga ishonch qilib yo'q alloh bilan qasamki man faqat alloh qili tazim bajo keltiraman va alloh qili tashakkur etaman dedi alloh taolo oysha roziyallohu anhoga chaplangan tuhmat haqida so'rin nurda shubhisizki sizlardan bir guruh odam oyshaga bo'xton chopildi degayadan boshlab 10 neçə ayəti nazil qıldı. Bu qitim Ayşə rəziyallahu anha töhmət çablığıcılardan Mistah ibn Usasa, Hassan ibn Sabit və Həmnə binti Cəyişlərin hər biri 80-dən dəri vuruldu. Məlun Abdullah ibn Ömey töhmətçilərinin beşi və Həmmədin bək ot quyruqluq qığan turğuluq onun qəhət cinayi cəza verilmədi. Səbəbi şəriətdə bəlgilənən cinayi işlər çarəsi cinayət sadır qoğucularının günahını yengiltiş üçün idi. Halbuki Alloh taolo bu qitimqi гуна садыр qiluvchilarning kotibashlariga og'ir azob borligini aytdi yoki o'ltirilishni to'sib qolgan siyosiy va ijtimoiy maslahat bu qitimmi o'z rolini joriy qildirgan bo'lishi mumkin. Shunda qilib Madina osminni bir oyda qoplab olgan fitna fasod, g'alva g'udurlar va o'sak so'z cho'chak qora tumanlari taraf-tarafga tarab havo ichilib ko'ngillar taskin topdi. Munofiqlarning kotibishi Абдулла ibn Ubay shundoq rasvo bo'ldiki, Шуныңдан кейін о әл арысыда пәкат бешіне көтерәмәйдіған болып қалды. Ибн Сар райимулла мұндақ деген. Мұшы вақадан кейін елқі бәдбәқт бірә вақа садыр қылса, оның дәкісіні оның өз адамлары бердіған болған. Бұл жағда пайғамбар алейхиссалату вассалам Өмір разияллаху анхуға қандақ ей Өмір, Навады Абдулла ибн Өбәйні өлтіруйтейлі деген чығынды өлтіріп өткен болсақ, наразылық көп болады. Мана әмді өлтіру етішінің мажид қаммеді, деді. Bu vaqt Umar raziyallohu anhu Alloh bilan qasam, endi bildimki, Rasulullohning amr farmoni mening o'ylaganlarimdan ko'p hikmatlik va xayrlik ekan, dedi. Muraysi jangidan keyin avatilgan qo'shin va lashkari yurishlar. Birinchi Abdurrahman ibn Auf qo'shini. Hijriyaning 6-yili Shabanda Domatul Jandaldagi Bani Kalib diyorga ularni islomga da'vat qilishga avatildi. payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qo'shin yo'lga chiqish oldida abdurahmon ibn avf roziyallohu anhuni oldiga chaqirib akilib o'ltirg'izib o'z qo'li bilan uningga salla o'rab kiygizdi ondan uningga lashkari ishlardagi eng odil tartiblarni topilab agar ular sanga qarshiliksiz itoat bo'yinlarini aysa ularning boshliqining qiziga o'ylangin dedi abdurahmon uyiga yetib berib uch kun turib ularni islomga da'vat qilgan edi ular birdek musulmon bo'lib itoat qo'llarini sundi Şunun bilan Abdurrahman radhiyallohu anhu Tumazir binti Isbaq ularning qabila boshlig'ining qiziga o'ylandi. U Abu Salama ibn Abdurrahmanning onasidir. Tumazirning odisi Asbaq ularning ichidagi ulug' huquqliq sardor edi. 2. Ali ibn Abu Talib qo'shoni Hijriyaning 6-yili Shabonda Fadakdagi Bani Said ibn Bakr qabilasiga avatildi. Sababi u yerda bir bilik kishilar musulmonlarga qarshi yahudilarga hamdamda bo'layotibdi degan xabar payg'ambar alayhissalotu vassalomga olingan edi shunga payg'ambar alayhissalotu vassalom ulog'i ali roziyallohu anhu boshchiligida 200 yuz kishini yuvatdi bu qo'shin kechisi yo'l yurib kunduzi yoshirinib meng'ib oxiri yo'l ustida ularning bir oyg'oqchisini qo'lga tushirdi uning oshkorlashicha bani said xalqi uni xaybarga xaybar xormisdan ma'lum ulushga erishish sharti bilan musulmonlarga qarshi ularga hamdamli bo'lish taklifini belgilab avatgan ekan shuning bilan u musulmonlarni dushman to'plashgan o'ringa boshlab beruvdi ali roziyallohu anhu ularga uchtum tutuvjum qo'zg'ab 500 tuyaga va 2000 tuya qo'yni qo'lga tushirdi bani said xalqi butunlay qochib ketdi ularning boshlig'i vabdi ibni alim degan kishi edi uchinchi hijriyaning oltinchi yili ramzonda vadli qurag'i avatildi Səbəbi o yerdəki Bəni Fəzəri aymıqı Peyğəmbər əleyhissalatu vesselam'ı qəsləb öldürüşünü planlayan idi. Şuna Peyğəmbər əleyhissalatu vesselam ulağa Əbu Bəkr Siddiq rəziyallahu anhuni evət. Salim ibn Əkvər rəziyallahu anhu mundaq deydi. Mən Əbu Bəkr rəziyallahu anhunun qoşunda birgə çıxqan idi. Biz u yerga yetib borgan kuni səhər bomdod namozni o'qib bo'libla ularga umumyuzlik hujum qo'zg'ab, bir suv bo'yiga surib bordik. abu bakr radhiyallahu anhu u yerda qorishlik ko'rsatgan bir bo'lak kishilarni o'limga bo'yridi Men ayollar va balalar aralash bir turkum kishilarning qochib tog'dan eshib ketkelayotganligini ko'rdimda darhol ularning oldiga o'qizib ularni to'xtatdim ularning ichida umma farqi ismli bir xotinning noyati go'zal va sohib jamol bir qizi bor ekan Men ularni haydab edim. abu bakr radhiyallahu anhu hiliqi qizni manga iltifot qilyapti man uning tehi yuzini ochmagan edim Peygamber aleyhissalatu vesselam onu menden soruylip Mekke'de müşriklerin kolunda qiynilayotgan musulmon asirlarga almashtirdi. Ummu Qirfa ayol Peygamber aleyhissalatu vesselamni qislab o'ltirishga tayyorlik qilayotgan 30 kishini qurol-yarog va boshqa ta'minot bilan ta'minlagan azozli xotin edi. Shunga u bu qitim tegishli jajisini yedi. 30 odam musaqqamadi. 4. Koriz ibn Jabril fikri qo'shoni. Bu qo'shin mushu yili Shavvolda O'raynalik bir o'chim kishilarga qo'g'lab zarba berishga avatildi. Vaqaning jarayoni mundoq. O'kli va O'rayni qabilalaridan bir o'chim buzuq odamlar payg'ambar alayhi salatu vasallamning oldiga kelib musulmon bo'lganligini aytdi. Ular Madinada bir mahal turgandan keyin ularga Madinaning havosi yoqmay og'irib qilishdi. Shuning payg'ambar alayhi salatu vasallam ularni яйлақтыки to'g'ilarga qarishib bag'ish, osha to'g'ilarning suti va suydiklardan ichishga buyurdi. Ular u yerga berib saqiyveliblar payg'ambar alayhissalotu vassalamning podichilarini o'ltirib yetib, murtad bo'lib, sadiq tuyg'ularini haydab qochib ketdi. Ular musulmon bo'lgandan keyin mushrik bo'lishdi. Shunga payg'ambar alayhissalotu vassalam ularni qo'g'lash uchun sahablarning Qurz ibn Jabr fikri radhiyallohu anhu ni 20 otliq bilan avatdi va ularga duo qilib: "Ey Alloh, ularning yo'lini oxiri yo'q tuyuq yo'l qilib va ularning yo'lini chig'ir yo'ldan tar qilib dedi. alloh taolo ularning yo'lini haqiqatanmi iziqtirib o'tgan edi chunki ular uzoq o'tmay kurz ibn jabiril fihri roziyallohu anhuni qo'liga tushib qoldi shuning bilan ularga payg'ambar alayhissalotu vassalamning podichilariga qilinganiga o'xshash chora ko'rilib o'ltirildi sahihul buxoriyda anas roziyallohu anhudan mushunga o'xshash bir hadis rivoyat qilindi xo'sh Mana Manibula Ahzab urushi va Bani Qurayza urushidan keyin avatilgan qo'shinlar va elib berilgan lashkariy harakatlarning tafsilotidir. Hech qaysida eg'ir o'lim yetim yoki qoralliq elish bo'lmadi. Yuz berganlarmi oddiy tirik ishlar Xulos qilib aytganda, mazkur lashkariy harakatlarning hammasi shu kamga qadar o'z xudini topolmayotgan mog'ambar dushman kuchlarini va yoki qaroqchi badaviylarni qo'rqitib bo'rg'i turib qo'yish uchun elib berilgan xarakterlik خاراكتېرلىك چارلاش كۆزىتىش ھەرىكىتى ۋە ياكى ئۇلارنى ئەدەپلەش ھەرىكىتىدىن ئىبارەت ئىدى. ئەينى چاغدىكى konkret شەر شارائىتلارغا نەزەر سالىدىغان بولساق، ئەخزاب ئۇرۇشىدىن كېيىنلا دەۋر يۆلىنىشتە زور ئۆزگىرىشلەرنىڭ بولغانلىقىنى، مۇشرىكلارنىڭ مەنىۋى كۈچى بارا-بارا خوراپ، ئىسلام دەۋىتىنى توسۇش ۋە ئۇنىڭ شانى شەۋكىتىنى يەرگە ئۇرۇش يامان نىيىتىدىن قەدەممە قەدەم ۋاز كېچىشكە باشلىغانلىقىنى كۆرۈۋالالايمىز. مانا bu يەكۈنىمىز ikki taraf o'ttirisida Hudaybiya sulhisining imzolanishi bilan isbotlanadi. Chunki sulh tuzish va kelishim imzolash deganlik mushriklarning uzoqdan beri qon kechib jang qilib kelayotgan ashu musulmonlar qo'shinining harbiy va siyosiy o'rnini e'tirof qilish deganlikdir. Shundaqla bu islom dinining Alloh taolaning zimmindan qonunli qoldi o'rin og'illigini tarix sahifasiga bitganligidir albatta. Davomi bor.